Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليماً ويدعو بصيره وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان حقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسولا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن yahdi lillati hiya aqwam al ayah ayat meniku nerangake kawontenanipun kitab suci Al-Qur'an Inna hadzal Qur'ana sak iki Al-Qur'an. Al-Qur'an menika kitab suci. Ing antawisipun satus sekawan kitab suci ingkang mandhap saking langit. Allah nurunake kitab suci wonten satu sekawan sedaya kitab suci ingkang temurun sangking langit menerika ngrupekake bendelan kados kitab-kitab sing sampun dibendeli niku namung Quran sing temurune boten ngrupakake bendelan tapi per ayat disampaikake dening malaikat Jibril saking ngarsane Allah dateng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur kadang gangsal ayat kaya temurune ikra Yugang sal ayat Untun kadang-kadang Sak surat Kali surat Ngantos Kinten-kinten Tiga likur tahun Niku Sing temurun Berangsur-angsur Neng wonten malih Al-Quran Engkang temurun Utuh telung Utuh telung puluh juz niku temurune Al-Qur'an nalika malaikat Jibril didhawuhi Gusti Allah kon nulis Al-Qur'an malaikat Jibril dawuhi dhateng malaikat Safaroh Safaroh sin farot tabundel Safaroh Safaroh niku malaikat juru tulis malaikat juru tulis didawi malaikat Jibril ken nulis Al-Quran telung puluh juz niki sak Al-Quran temurun dateng kanjeng Nabi Al-Quran niku tengene kitab tengene lauhil mahfud lauhil mahfud lauh niku maknane papan mahfud ingkang direksa dirani loh mahfud tengene Quran surat eh, al-buruj bal huwa qur'anum majid fi lauhim mahfud al Quran kang agung kacatet nane Loh Mahfud. Loh Mahfud niku panggenane teng dhuwur langit sapitu. Teng mriku wonten tulisan Al-Qur'an tigang dosa juz. Lajeng malaikat Safaroh didikte, didikte kene cara Arab diimlak. didikte malaikat Jibril kan nulis Quran nganti tigang dosa juz Bakda rampung Quran sing tulisane malaikat Safaroh atas dikte malaikat Jibril diandhapake tengene langit sab setunggal manggene nak ana gedung sing jenengane Baitul Izzah. Bayata alif lam ain za tasdid tabundel. Baitul Izzah. Dadi langit sab setunggal ana gedung sing jenengane Baitul Izzah. Lah Quran 30 juz dideleh wonten Baitul Izzah. Dadi ana Quran sing utuh tengene Lauhil Mahfud wonten nomor loro tengene Baitul Izzah. Terus nomor telu sing temurun na dunya berangsur-angsur. Keterangan Quran. Ya. Mulai ikra' nganti alamal insana malam ya'lam niku sing sepisan temurun ngantos berangsur-angsur kinten-kinten tigang dosa jus niku berangsur ngantos til kira-kira telu likur La Quran nalika niku dereng kumpul sak mushaf. Dereng kumpul sak mushaf. Iki kolonis mesisan nerangake nuzule Quran. Dereng tigang dosa juz sak mushaf. tapi ting cerendel cerendel ana limang ayat ana sak jus ana sak ayat ana setengah ayat ana ditulis para sahabat termasuk katibul wahyi penulis wahyu namanya Zaid bin Sabit kadang ditulis dengan ini selo tembok kadang-kadang teng kulit-kulit lulang unta, lulang sapi ditulis ting grandul-grandul. Ngantos Kanjeng Nabi wafat. Kanjeng Nabi wafat dereng ngantos wonten Quran sing utuh. Abu Bakar dados khalifah Abu Bakar dados khalifah niku namung kalih tahun tigang wulan. Namung sekedap. Para sahabat sowan tengene Abu Bakar sebab badhe peristiwa perang ngelawan kaum sing do murtad murtad wonten ing pertempuran senajan para sahabat menang tapi sing gugur nek pertempuran ngantos ewon sing apal Quran utuh sing wafat wonten 700 niki nalika perang lawan murtadin abote sanggane Abu Bakar nalika dadi khalifah Dadi dadi khalifah pertama ngadepi wong-wong sing do murtad. Korban para hafid ana 700. Para sahabat sowan Abu Bakar nyuwun kersa Abu Bakar bentuk tem penulis Al-Qur'an. supados Quran sing grandul-grandul nganti pirang-pirang ki bisa utuh katulis nek ana satu mushaf. Sementara jawaban Abu Bakar Siddiq, aku rawani dawuhi sira kabeh aku mbok kon bentuk tim penulis Quran aku rawani. wani. para sahabat matur napa sebabe kok ora wani Rasulullah ora tau dawuh aku aku kuwatir nek penghimpun Al-Qur'an iki termasuk bid'ah dolalah aku kuwatir wong aku ora tau didawuhi Krungu jawaban Abu Bakar sing kaya ngono Sayyidina Umar langsung maju. Iki keberaniane Sayyidina Umar. Maju. Khalifah. Menawi jenengan boten kersa ndawuhi bentuk tim dengan alasan Rasulullah orang dawuh jenengan kuatir termasuk bid'ah dolalah wa kulla dolalatin finnar menawi menika ingkang panjangan raos amprat Umar sing tanggung jawab hmm, hebat di Sayyidina Umar mangke tengene ngarsane Allah sing tanggal jawab kula nek mlebet neraka kula sing teng neraka Abu Bakar bebas ning kula Abu Bakar bentuk tim hmm, Sayyidina Umar Mulane cocok kali syahadah Injil Nabi. Ana Madinatus Syaja'ah wa Umaru babuha. Aku godange keberanian Umar pintu nih. jadi wong sing paling berani badannya Rasulullah Umar. Niki soalnya kebenaran. Kok Quran ora tertulis telung puluh juz sama sandung wong keri-keri kados kula jenengan ngajine piye hmm. niki keberane Sayyidina Umar sareng Sayyidina Umar bertanggung jawab Abu Bakar lajeng dawuhi bentuk tim para sahabat pimpinane Katibul Wahyi Zaid bin Sabit arteng Kurandul Kurandul kumpul ke kabeh Kadang-kadang leng golek niku ngliwati pertempuran nglawan wong kafir-kafir. Mergo Quran iku mau nak ngene omahe wong Islam sing kekepung wong kafir, leren perang barang. Niki abote para sahabat nulungi datang para tabiin kula jenengan ngenani penghimpun Al-Qur'an. Bayangke mendah neo Sida terkumpul telung puluh jus sak mushaf tulisan tangan. Tulisan tangan. Ceritane Quran mau tulisane khat kufi. Khat kufi. Boten wonten tasdid, boten wonten titik. Dadi ha jim kha padha. non batasa padha ora ana bedane ini Quran sing pertama kali tulisan tangan mboten enten harokate ya nih selajeng nembe rampung badhe titas Abu Bakar wafat Jadi nalika zaman Abu Bakar Quran sampun kacatet katulis satu mushaf ning dereng pentas khehan. Khalifah gantos Sayyidina Umar bin Khattab. Quran wonten ing pangkuan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar dados khalifah. sedosa tahun punjul enam bulan perlu dimengertosi khalifah niku mesti lanang mboten enten khalifah wedok lan khalifah niku mboten enten wakile ya khalifah ngoten mawon ya khalifah Abu Bakar khalifah Umar khalifah Utsman khalifah Ali mboten enten khalifah Fatimah mboten enten ya. Jadi khalifah mesti lanang. Ya. ya. Lan boten enten wakil. Wakil khalifah boten enten. Ini khalifah. ini aturan Islam. Selami sedoso tahun punjul enam bulan cara saiki dengan cara kudus 10 tahun setengah Sayyidina Umar ora sempat nilai Quran. Sebab katai pemberontak-pemberontak teng daerah-daerah. Perlu nyelametake keutuhan umat Islam. Jadi sedoso tahun setengah niku dingge nentremake kawontenane masyarakat. Sehingga mboten sempat nilai Quran ngantos wafat ganti Khalifah Utsman para sahabat nyempat ke dewi soan supaya dianakno badan pentaskeh badan pentaskeh Al-Quran pimpinannya tetap Katibul Wahyi Zaid bin Sabit lajeng dipun taskeh Yonten kekeliruan-kekeliruan kalimat sing mesine najatan keliru najatan dadi keliru. Senajan mboten enten titik-titik eh, ning sahabat pun apal. Wonten kekeliruan kalimat diwai. Akhire badhe petasehan terus ditulis ditandatangani Sayyidina Utsman sebagai presiden, sebagai khalifah. Mulane mushafe diarani mushaful imam. Imam maknane presiden. Mushaful imam. Lah khote tulisannya diarani khot Utsmani. Tegese khot Utsmani khot tulisannya para sahabat sing disahke Presiden Utsman. Nah, sing tuk nama Sayyidina Utsman Khot Utsmani. Nalika niku Quran sak donya nembe wonten gangsal wonten gangsal iji. Qur'ane tanpa harokat, tanpa titik. Nah, gangsal iji niku didokok teng Madinah setunggal, wonten ing pangkuane Sayyidina Utsman. Wonten Mekah, wonten Basrah, tiga nomor sekawan tengene Syam, nomor gangsal tengene Kufah. Sak donya nembe wonten gangsal. Lho niku delalah. Barokai Al-Quran Daerah sing ditempati Al-Quran Muncul korik-korik internasional. sejarah ini kurok Sab'at. kurok Sab'at itu kori pitu. kori pitu ini niku namine setunggal nafe nomor Ibnu Katsir, telu Abu amar empat Ibnu Amir, lima Ham Asim, enam Hamzah, pitu Ali Kisai. Ya. Niki sing Imam Nafe' Qari'ul Madinah. Qari saking Madinah. Sing Mekah Ibnu Kasir. Basrah Abu Amr. Syam Ibnu Amir. Terus sing Kufah ana telu Asim, Hamzah, Ali Kisai. Hari ini kori epi itu lingkarannya kurok sabat. Nah, imam epi itu. Nah. Niki zaman tabiin, zaman tabiin. Niku sebab barokai Al-Quran. Lajeng para sahabat-sahabat zaman Sayyidina Utsman didawi kue lene dereng enten cetakan Quran. Kue nek nulis Quran supaya nulis kaya tulisan Quran sing wis ana. Dadi sahabat-sahabat do nurun sing kepengin duwe nurun. Nah, mulai ana Quran ditulis nganggo titik-titik, nganggo tasdid, nganggo tanda mat lan liya-liyane. Niku zaman tabi'in zaman tabi'in nalika Khalifah Yazid bin Muawiyah. namine sing dawuh Jenderal Hajjat bin Yusuf As-Saqafi. Jendral Hajjat bin Yusuf As-Saqafi. Niki ndawuhi dateng para ahli Quran supaya Quran diwehi titik-titik, diwehi harokat supaya wong-wong do maca gampang. Dadi zaman sahabat derengen ten Quran nganggo harokat. Lah mulai ono cetakan Al-Qur'an. Al-Qur'an dicetak. Niku tahun 1694 Miladiah. papat Miladiah. Cetakan pertama nangone Hamburg, ibu kota provinsi Jerman. Niku. Nah. Jadi sebrene wis ana 300 tahun punjul. Carane tahun miladi sakniki 2000 sekawan sampan sudo. Niki 2000 2000 sekawan sampan sudo 1690 sekawan. Jadi kira-kira lakek telung atus telung atas walu tahun niku cetakan Quran pertama Jerman lha niki cetakan pun kata Menara Kudus, Toha Putra, Cirebon yang Mekah. Nah niki kalau perlu kalau terangake mesisan. Sistem sistem tulisan benten-benten. Nek sing Saudi Arabia para jamaah haji sok menawi kondur diparingi Quran niku lafal Allah nek nulis ala alipe mboten ngatek mboten harokat ngatek harokate miring sithik Allah billah ya niku miring sithik lillahi dadi mboten ngatek niku sok kata sing do takon Kalau jawab niku sistem Sistem itu cara menulis. Tadi buatan apa-apa. Ini aku buatan keliru. Buatan. Hari aku juga nganggu khat Osmani. Ini nganggu khat Osmani malah orang ada harokate. Ini orang ada harokate aku tidak bisa moco. Aku melingon. Ini. Jadi sing khat Osmani buatan itu harokate malah. Nah, ini kadang-kadang ono sing gekeng kudu nganggo khot Utsmani. Nek ngono khot Utsmani malah ndak usah harokatan, ndak usah dititik. Jadi khijaj ngono le maca khihah, ngono ku iso. Nah, malah rame. Niki. Mulane nalika wonten muktamar NU teng Semarang Nambi mawon tahun 79. Nambi pinten tahun niku? selangkong tahun apa pitung puluh songo ini rong ewu papat jadi bongso selawe tahun kalau teko wonten pertanyaan Bagaimana hukumnya menulis Al-Quran dengan huruf Latin atau Braille? Braille itu tulisan kanggo wong buta-buta. Nih. pertanyaan pertanyaannya bagaimana hukumnya menulis Al-Quran dengan huruf latin braille dan selain-lain sebagainya kunalika pertanyaan itu rotu kawat sing ngambil bicara onten Pak Kiai petang petang puluh songo hmm, petang puluh songo Kiai ambil bicara kabeh sing telung puluh walu nerepak sing telung puluh petang puluh walu netepake haram hmm, haram ya kula piambaan nalika kenging nah kula nah, kula seneng ngatane seneng kene haram aku kenging ngono iki <laughs> dadi pokoke berbeda niku seneng berbeda kula mboten wedi wong siji musuh petang puluh wolu mboten mangke sing ngadek siji musuh petang puluh wolu ngadek kabeh kan mboten kan siji dadi one by one satu lawan satu nah nah adu argumentasi nah ini dem menawi menulis Al-Quran dengan huruf latin diperbolehkan saya khawatir Nanti ada orang membaca Al-Quran bisa juga walad delolin. wangi medun. gula munggah Kami sangat heran atas argumentasi yang diajukan oleh Bapak kita tadi. Masalahnya bukan masalah membaca. Substansinya ini masalah menulis, bukan membaca. Sekalipun tulisannya Arab, kalau bacanya salah tetap salah. Seperti hama asako, itu salah baca, bukan salah tulis. Mestinya hamim ain singkof itu. Kalau dibaca hama asako bukan salah tulis, salah baca. Hmm. Jadi masalahnya menulisnya boleh, membacanya tidak boleh. Apa ada dalilnya? Ada. akono dalam bujairo mi khatib tazuzu kitabatuhu bi ghairil arabiyati la qira'atuhu oleh nulis Al-Qur'an dengan huruf selain Arab tidak boleh nek membaca dadi bacane kudu walallin bacane kudu ngono lah sing muni haram nganggo dasar Kauli Ibnu Hajar. Keterangan tengene fathal mu'in plus i'ana. Keterangan sing halal. Nongone bajermi khotib. Nah, niku. Rame niku. Nah, nah. Akhirnya putusan bagaimana hukumnya menulis Al-Quran dengan huruf latin, braille dan sebagainya. Jawabnya khilaf. Menurut Ibnu Hajar haram menurut Muhammad Romli boleh lah ini caranya tapi akhirnya sing manfaat malah sing ana tulisan latin wong sing dak tau maca Arab maca Arab bakane ana latin sithik-sithik do sregep ngaji Quran iki ana manfaat niku niki menane Quran ngeten iki angel nah Mangke sakot dilajengake sanes wekdal. Niki diwaca mangke dak barbar mana. Kalane <laughs> ngaten niki zaman lurut teng tafsir pundi-pundi nggih mboten enten mboten wong ngapalan rek. <laughs> Apalan dik cilik niku. Inna hadzal Qur'ana satemene Al-Qur'an. Yahdi iku nudiake apa Qur'an lil marang thariqah dalan Iya kang utawi lati akuamu kuluh lurus jejek. Dadi meluru dalan sing lurus. Quran iki nuduhake ning ngene dalan sing lurus. Mengono tok niki Quran. Dalan sing lurus ku apa? Dalan sing lurus garis sing lurus garis yang mempertemukan antara dua titik. Nek ana titik lurus terus garis mesti lurus. Nah. Jadi garis yang lurus lillati hiya aqwam. Garis yang mempertemukan antara dua titik. Yang dimaksud dua titik antara hamba dan Tuhan. Kawulo kepingin selamat kudu menuju ringene Tuhan. Pasti selamat, pasti. Dalan menuju ringene Tuhan. Niku sing dimaksud dalan sing diridani dening Gusti Allah. Angger ana manusa urip nang donya, mlakune nang ngene dalan sing diridani Allah, pasti selamat, pasti selamat. Aja insyaallah pasti selamat. Hmm. Lilatih ya aku. Lah Quran ku nuduhake ning kono iku. ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim dalan sing lurus yaiku dalane wong-wong sing panjenengan paringi kenikmatan sapa iku ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin surat An-Nisa juz gangsal niki nafsiri as-siratal siratal ladzina an'amta alaihim wong sing diparingi kenikmatan dening Allah sapa nabi rasul para siddiqin para sahabat Wa wasyuhada para pejuang wassalihin wong sing saleh-saleh lakune Ta'rif soleh al-qa'imu bi wa hukumi wa hukukil adamin. Pelanggarane wong soleh. Al-qa'imu yaiku wong sing netepi bi hal-hal ingkang sangkut paut langsung Allah wa hukukil adami hal-hal ingkang sesangkutan sesami gesang. Kudarane wong soleh. Urusan kali Allah Beres. urukan kalih Adam beres. Iki wong soleh. Jadi angger wong ngikuti dalane wong soleh-soleh mesti selamat. Lah wong soleh-soleh sing netepi dawuh perintah nyingkiri dawuh larangan. Mulane nganut Quran iku ana sing langsung. Sing wong sing wis iso temenan. sing ora iso langsung nganut karo wong sing langsung niki carane terus timbul ana ijtihad wa taklid niku Jadi <clears throat> Quran ini duduhake dalan sing lurus lilatih ya aku. Kejobo nerangake nedake dalan sing lurus wayu lan bebunga Al-Qur'an al muminina ing para wong mukmin alladzina ya'maluna kang do ngamal sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal sing bagus wong sing do nglakoni ngamal sing bagus padha uga sing hubungan kalian Allah contone salat zakat poso haji lan liya-liyane lan sing hubungan kali sesami kejang kaya nek muasyarah, muamalah, dagang lan liya-liyane. Annalahum sak temene iku keduwe mukminin ajrun kabira apa ganjaran kang agung. Opo ganjaran sing agung? Ganjaran sing agung niku swarga. Eh. Ganjaran sing agung swarga. Di ganjaran ku swarga niku lho. wong Islam sing pangkate paling cendhek niki benjing teng swarga pikantuk pertamanan seluas perjalanan sewu taun, niki kanggo sing paling cendhek niki diterangake tengene jamek sogir inna adnal jan inna adnal jannati manzilatan kawitane inna adna babul alif jamek sogir niku hadis himpunan Syekh Abdul Jalaluddin As-Sayuti Jalaluddin As-Sayuti ini ku apal hadis kira-kira satu ewu hadis ini ku dipundut diabjad terkumpul kira-kira kalau pun sebelas ribu 11.000 punjul ini ku no nah, abjate Inna adna ahlil magzilati an ahlil jannati mansilatan pangkat yang paling cendek wong ahli swarga duwe pertamanan perjalanan seluas seluas perjalanan sewu tahun sampan kalkulator sampan kalkulasi ana pirang hektar coba make piye kike wong siji nah nang ana gedung-gedung sing indah-indah. Wong maca la haula bisan la haula wala quwata illa billah kanzen min kunuzil jannah. Kowe maca la haula wala quwata illa billah pisan terus dadi gedung. Kowe nek sampean le maca ping 1000 gedunge pira? Pambayangake. Malane pumbung sapa sa ngatang-atake zikir-zikir ngoten niku. Ya. Nah, terus pertamanane wit-witan niki pesene Nabi Ibrahim nalika Isra Mi'raj jeneng Nabi dipesen Muhammad engko nek bali ring bumi umatmu kandhane kon ngatah-ngatahke tanduran swarga Kanjeng Nabi tertarik tanduran swarga niku napa Tanduran swarga yaiku maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar oh, tanduran swarga Hmm, sampan maca sedina ping 1000 tanemane penting pirang-pirang. Hmm, ngene iki. Ya ajrong kabira. Kok disebut ajrong kabira? Ah, kula genake nisan. Gedung swarga niku Botok kenthenge mboten botok kenteng mayong, mboten. Ora boto kenteng ngetuk mboten. Botone masloka. Niku gedung siji ya. sampean aji pira iku oh, nek gedunge nganti 20.000 nung pira ajrung ka pira tenan hmm. dadi hmm. bejaji sing nok donya komplit ora kalah karo gedung siji gedung siji ora kalah karo ajine donya mula ajrung ka pira ganjaran sing luar biasa niki hmm. tapi wong ngendahake ngene iki -nge angel kadang-kadang rasa-rasa mulane cara ngamal kudu sing pinter ngaji sing tenanan getunu tasbih dipasang kitab nang ngono malaikat niku mudah ngerti dingeti terus eje eh, mutolaah ah, dak ngerti nek ngantuk <laughs> lah dan ah, terus kadang-kadang wiridan jane wis ngantuk tapi tangannya ubah kan diteken tangan ubah ngoten niku niki benjing ngoten tekenan diganjarane pirang-pirang nah dia eh, ora keti iku mbadek ngantuk apa mbadek mikir kan gak ngerti gak ngerti hati malaikat mboten ngerti atine manusa sing ngerti atine manusa Gusti Allah jadi kita batak, kita batak kayak kena ngantuk, apa batak mikir, terus dia tekan batak, ngoten mawon dong. Nah, niki ajarong kabiro. Mulane enak, orang Islam niku enak. Eh, Jadi ngantuk-ngantuk jenok masjid. Hati ini niat etika. Wah, ganjarannya mulai jam biru, mau tuk jam biru. Malaikat kesel ini nulis Nah, Ini. Wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati lan sak wong akeh kang ora percaya sapa ladina bil akhirati kelawan desa akhirat dina kiamat ora percaya anane kiamat wong mati yo wis mosok balung ajur rip maneh niku pikirane mung ngoten niku ada denamo koyo nyiapake nyediake ingsun Allah lahum kanggo ladina la yu'minun azaban alima siksa sing banget larane apa iku neraka neraka ku apa geni geni neraka iku panase iki sing paling enteng sing jahanam didu karo panase geni donya debel pitung puluh mulane nalika nabi adam nyuwun kangge ngatengake panganan-panganan dereng enten geni nyuwun dicikukake malaikat sangka neraka lenjikukake gegeden Gusti Allah dawuh nek semono kowe njiko langite kobong hmm. dicilekno dicikono sak cek kurma ya semono gedene sik kobong langit dadis pundi le njiko pundi wis jikono sak kecek kurma tapi dicelup nek nego segara hmm. dicelup dikek niki barang dicelup nak segur ho ngatas bengkale lagi dadi geni dunya niki mulane diceritakake pamane ana wong dicelup nak neraka neraka jahanam terus didokok geni dunya turu ngerek-ngerek hmm, sangko ademe hmm, padahal nak dunya nek ana wong disiksa diobong iku lek ngarani paling kejem mateni mbok dipateni leren diobong padahal niku paling adem paling adem dibanding karo geni neraka mulane bener azaban alima wa yad'ul insanu lan padha ndedonga njaluk sapa manusa bisyar di kelawan kaelekan ning ngene awake dhewe doa ahu kaya oleh ndonga manusa bil khairi kelawan ngasilake kebagusan piye ngene kelo maknane piye manusa urip ning donya niku kadang-kadang bejo kadang-kadang ana sing cilaka cara wong mbut kae kadang ana sing untung kadang ana sing rugi kadang-kadang kesehatane prima ning kadang-kadang ana sing awake ora kepenak terus. Lha niku modele manusa, iki diterangke teng Quran. Modele manusa nek swara sing nganti nemen. Niku nek ndonga timbang lara ngene alung mesisan ngendhat aku. Ngono. Elik ngono lho manusa ku nek ngomong. Kok ya Allah Gusti mugi-mugi enggal saras Gusti kan apik. timbang loro ngene ku halung ngendhat aku ngono iku iki waya taul insanu bisyari. nek donga eleke banget ngene aku mbok bandem watu aku lilo ngono iku barang iki nek donga lucu Mulane hmm, ora oleh donga ngono ku ora oleh. Kadang-kadang loro untu. Sangka senut-senut wah timbang loro untung ini kan long loro weteng lho malah <laughs> untune dak waras wetenge loro neh salam dhewe ndung ya muga-muga waras ngono lho kok malah njaluk tambah niki wayatul insanu bisan elik ngono manusia. sama aja muni apik wong disebut elik ngeten re hmm, elik niki manusa elek Dadi nek lara untu ya muga-muga enggal waras Gusti ngono aja timbang lara wektu alung lara weteng. Kok lara weteng ditambahin alah ngene kalau jantunge misan alah. Walah ramalan. Nek iki ki manusa. Nah, kaya nek ndonga apik ya ngono ya Allah Gusti muga-muga kelis ngono ku. Sae muga-muga kelis Tapi kedarung carane niki sing elek niku ya. Kepengin gelis sugih, ora reti dalan ora lati lilatih ya aqwam wah cara mbut gawe nabrak-nabrak ya sugih tenan tapi ora ana barokahe sing saiki diarani KKN niku hmm, doa bil khair mulane disipati dening Allah wa kanal insanu ajula lan ana apa wateke manusaku ajulan kesusunan kesusunan lho. Lagi apa calon menteri ngono kepengen ring di rumah tingkat ngono kok lagi calon niku. Durung wis. Kan durung ditetepno. Lagi calon lagi calon kuwi sangenane anu to mobile iki direncanakno kabeh kesusunan lho wong durung karoan dadi ngono kok ngot li dadi lagi dilantik mati ora situ malah Lho wakahnal insanu ajula kesusunan. Niki dinas teng Quran, kesusunan. Ya. Wakahnal insanu ajula. Aku nah, lan jenengan termasuk manusa mboten. <laughs> termasuk ya padha ngono. Cuma carane ana sing iramane bagus, kesusunan tapi ora kondo-kondo wong, tapi atine kepengenane. Nah, niki wakahnal insanu ajula. wa ja'alna al-laila ayatain wan nahara ayatain lan dadekake ingsun Allah ing bengi lan rina ayataini ing pertanda luruh sing kanggo netepake kekuasaane Allah jaman riyen niki cerita sebabe kula mboten menangi jenengan mboten menangi Gusti Allah gawe surya srengenge gawe bulan niku wadange sorote padha. Bulan sorote padha kali srengenge padha. Dadi rumen mboten enten wengi. Hmm, iki ceritane. Wah nek ngene iki manusa bingung ngatur. Ah. Terus famahauna mongko busek ingsun Allah ayat laili ing ayat tondo bengi bulane diusap. Sinar sing kaya matahari kanggo bulan diusap. Mulane bulan mboten gadah sinar. Sinar bulan niku sorotan sangka sinar matahari. <coughs> Kula wangsuli malih sinar bulan nek bahasa Arab nurul qamari nah. nurul qamari sinar bulan sorotan sangka matahari jadi bulan ini nek ora untuk sorotan sangka matahari nggih putih bukti nih nek ana bulan kerinan oh, nek ana bulan kerinan mangke mboten nyorot sebab apa mereka mboten disorot boleh jadi sorot mbulan ku pantulan ya Wah, pantulan songko sorote matahari bahasa Arab nurul Komari Mustafa min dawis Ishamsi cahaya bulan pantulan sangking sorote serenge. Dadi nek ora kesorot senging, bulan ora dinur, ora dinur. Iki dawuh Quran, famahauna ayatal laili. Maksude napa? Bulan digawe ora semorot kok srengenge. Dimaksud supaya manusia sakit istirahat nek waktu bengi nggo sare penak. Hmm. mereka ora semorot kaya sengenge wa ja'alna lan dadake ingsun Allah ayatan nahari ing tondo kanggo rino mubsiratan hale bisa kanggo ningali litab tahu supaya padha nyubrih sira kabeh nek ngene wektu rino fadlan ing loberan nek basa kuno anugrah mirabikum saking pangeran kabeh ben iso mbok gawe nek nyambut gawe rino dadi pememesin, mesin kepenak rino nyambut gawe bengi nggo sare istirahat lah kanggo cara mbambut gawe ku kadang-kadang jual beli langsung ning ana jual beli sing ora langsung ya kadang-kadang kita tuku setengah tahun saben sewulan aku bayar semene jadi ora kenceng lah bisa nih ngerti piye nek bulan karo serngenge podo semorote rino terus lingitung hitung piye gak jam oh, masa iso ora ana jam isane ana jam mergo ana rino wengi niku hmm. amalane ah, badane bulan di hapus sorote walita'lamu supaya ngerti sira kabeh sebab bulan lan srengenge ada di sini na ing bilangane pira-pira taun wal hisabalan itungane waktu dingerti iki kowe bayar sebulan semene genap semene ana istilahnya ana sing tuku tuku kontan ana sing nganjuk nah niki niki diatur dening Allah kabeh mau kanggo kabutuhane manusa urip wa kullu shay'in lan ing sekehe perkara sing dibutuhake manusa sekehe perkara sing dibutuhake manusa urusan sembarang niki sing dibutuhake manusa urusan ngibadah wektu-wektune salat haji poso zakat lan urusan donya kanggo utang kabeh utang lan liyane nahu ngrinci nerangake secara rinci sapa insunhu hu ing kullasyai tafsila kelawan rinci tenan ganti sebab bulan lan surya maniki kebutuhan maksud ngeten iki kita kedah syukur datang Allah dicukupi papan sandang pangan lan sembarangan kita syukuri summa wa kulla insanin alzamna bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'am يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وآل صحابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق وحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين